45. pitanje. Da li je dozvoljena kupovina polovnih stvari koje nam stižu iz inostranstva, a sumnjivog su porijekla kao na primjer mobilni telefoni, bicikli, kompjuteri? Kod ljudi je uobičajeno da kažu da nije haram jer mi dajemo pare i ne interesuje nas porijeklo. Zabranjan da kupit stvari koje je kradena. Ako znaš ako znaš da ove stvari kradena. To je ti stvari kradena. Razumijete? Ili ima neki pijaca koji je poznatno da stvari koje on joj sve kradena stvari. Ti, ti ne smiješ kupiti od, od ta pijaca. E, ili da idiš kod ovog mjestu. Razumijete? Pa ako znaš da ovo roba je kradena, ne smiješ kupiti ili mjesto gdje poznat da prodaju kradene stvari. Allah najprije zna.